Ka deɛ wopɛ nyinaa kyerɛ me. Na wa wobɛboa na biribi ayɛ fa. Na mepatwo wo kun no yie no ɛyɛ next week. Me mbrɛ bi ana mɛmɛ ba. Me mbrɛ wowɔ adeɛ bi a wopɛ sɛ meyɛ boa. Deɛ wopɛ sɛ woyɛ boa biara. Na medi w'akyi a, ɛyɛ? Anaasɛ mentena baabi a woyɛ? Mendi w'akyi, anaa na nkurɔfoɔ hu sɛ me ne wo akasa, na kyerɛ sɛ yɛabom. Sɛ yɛgura baabi a. Ɛɛ, sɛsi a no, ɛɛ, wo se, ɛɛ, sɛsi a yɛde ade no abrɛ wo ma woagye. Sɛsi a no, ɛɛ, wonha me bio, me nuanom no so ne me papa mu. Ɛɛ, me papa yɛ, yɛayɛ no surgery, ɛno no so wonim ho biribi ana? Yɛfrɛ no aso na ɔse ne yale no onim ho hwee na wo na wodi mu akɔtere ɛna si yɛ frɛ wo sɛ de wo kunu no sɛ ɛdu mmiri a ɛsɛ ɔde ne ɛbɔ afɔre kɔ bonya na ɛba yi anamboa bonya na ɛba yi tumi sɛ ɔde twɛ wɔn mu ana ɛ. nyɛ ɔno na mepɛ sɛ meha no. ɔsɛ. nyɛ ɔno na mepɛ sɛ meha no. na wɔn na mepɛ sɛ ɔha no. ne ba no. ne ba bɛn. Wagye ne maame wagye ne papa firi ne maame nsam ɛnti na ɛbɔ ti sɛ ɔno nso ɔno nso ɔmfrɛ wo no because ɛnyɛ na awo no yɛ sɛ wo ne papa na ɛhyehyɛ wo anaa no boa sɛ me na mehwɛ ne papa ma no wo na ahwɛ ne papa ma no sɛ ɛka sɛ sɛ ɛbɔ fira wo yoo ma meyɛ deɛ ɛne die maa de srɛ de ne ɛde srɛ wo ɛnɛ bo ɔse ne papa yare na ɛsi a ne sika nyinaa sa ɛna ɔso na aware no papa no yɛ yie a ɛyɛ ma wankasa sɛ papa no ɔte ase na ɔhwɛ wo Wo ne wo kunu sɛ bɛma no ɔdi ka ware yɛ ansa na ɔbɛware wo. Ɛti ɔsi dan ma maame ne kora mpa mu. Ɛmfa ho. Na ka sɛ ɔsi bi ma ne wo kunu. Na nti a wɔn sɛ ɔyɛ ne papa sa ne papa sa no anaa. Na bisa ne sɛ. Bisa ɔyɛ papa ne papa sa no anaa. Mm. Hmm? Sɛ metwe na attention nyinaa ba ne papa so. Ah, ɔma ne papa yale attention nyinaa ba ne papa so. Maame nnuwa da papa wɔ. Mm. Ah, sɛ ɔsi mbisa ne. Mama ne wonye bu papa wɔ ma. Mama wonye bu papa wɔ ma. Wone wɔ ma. Wone wɔ ma ahen. Hmm? Mo wɔ ma ahen mmienu ana mmiɛnsa. Mmienu. Ah. Yoo mama wei deɛ ne die maa. Ebo sɛ ɔno deɛ nti a mo a wɔn fɛ sika mo no wɔn sika brɛ wa wɔbɛsɛɛ no wodi wobɛgyina sika no so de ayɛ dɛn asɛɛ no ɛno nti ɛma wɔn sɛ wɔn tumi fɛ sika brɛ wɔn eti sɛ de papa yɛ alɛ sɛ wɔn sɛ ɔkɔ wotumi gyina de papa yɛ alɛ no wɔn yɛ dɛn ɛnkɔ anaa ɛbɔ mu bua eti sɛ ɛkɔ bɛrɛ fa sɛ papa no bɛtɔ no wɔsi ne kidney yɛsɛ wɔn de wɔn ahyɛ de bɛ mu baabu sɛ wɔn kɔ sɛ Mese mepɛ sɛ woyɛ me te sɛ deɛ na wohwɛ wo maame mede agyama ka no ano ɛ ɛyɛ ɔdɛ ɛyɛ ɔdɛ fa mi numu kase nya ba pɛjɛ ɔti pɛjɛ ɔti ni nkɔmɔ pɛ kata ɔdɛ ɛja pɛ kata ɔdɛ ha ɔdɛ ɔyɛ ɔdɛ. na nka ɔware mi ba. ɔdɛ na ɔware ɔba. ebo so ni mo bo ebo yɛ ɔdɛ. Ɔbaa, woyɛ ɔbaa na wote ase na sɛ woafi wote ase wowɔ dɛ akuro so wowo se meware wo ba wo ba akɔnnɔ yɛ wo nana akɔnnɔ nana so ne dɛ wofi nti woyɛ hwan yɛ ne nua woyɛ medɛ ne nua a yɛfrɛ ɔsɛn Ah, maame akonnwa. Ah, wo papa, wo papa nya wo. Wo papa. Maame akɔ aba. Akonnwa akɔ aba. Akonnwa akɔ aba. Akonnwa. So ni papa. Eja eja eja eja de. Eja eja bu. Ebu. Ejo ejo ebu. So ni. Ah, o si esa fɛn pɛkɛsɛ one. Na ɛfɔ sɛ. Esi pɛkɛsɛ tɔ sɔ anyi. Tu ara mmiɛnsa. Na sisi a wo so woka ho na yɛha me. Wo sɔre a wo se eh, dada me hia wei, dada me hia wei, wo ahyɛ da ayare na wo yɛ wei. Ade nti na wo sisi me saa. Wo pa aburukyiri aba so wo da biara wo sɔre a wo sɛ me sika. Me yɛ wo de. Kasi ado fu plane. Eh? Yeah, nye be fu kwa ti Ghana. So wo ha me. Sisi a me yɛ de.